ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ameyatukuza na kuambisha Uislamu eh mambo kama haya ama sehemu kama hii Uislamu uitukuze ni misikiti yake Allah tabaraka wa taala Allah tabarak wa taala anasema fi buyutin adhina Allahu an tudfa wa yudhkara fiha ismuhu eh, katika nyumba ambazo kwamba Allah tabaraka taala haswa aliamrisha Uislamu ienuliwe itukuzwe iimarishwe ni nyumba yake Allah tabaraka taala ambayo ni misikiti eh muislam hii ndio sehemu pekee yake Allah tabaraka taala hakuamrishi sehemu nyingine yote eh, ya adhimisho zaidi ya nyumba yake Allah tabaraka wa taala na sehemu hii eh ndio sehemu pekee yake ambako eh mu'min eh sawa kama anamuogopa Allah tabaraka taala ndiko moyo wake umebatana na sehemu kama ile eh, kama moyo wako eh, uko mbali na misikiti ya Allah tabaraka wa taala jua kwa wewe si katika waumini na kama wewe si katika waumini jiulize je nastahili mimi kuingia kwenye pepo yake Allah tabaraka wa taala Eh, Anasema ala inna silata Allahi ghaliya tambua ya kuwa bidhaa ya Allah tabaraka wa taala iko ghali mno eh, akasema ala inna silata Allahi aljanna tambua ya kuwa bidhaa ya Allah ni pepo eh, pepo haipati isipokuwa na muumini kama wewe moyo wako hauko hapa maisha siko kwenye muumini na kama si katika muumini wewe je mimi pale nimefikia nastahili kweli kuipata hii bidhaa ya Allah ambayo kama ni ghali ambayo ni pepo yake Allah tabaraka wa taala kwa nini muumini nyoyo zao zimeambatanishwa na msikiti sana ama nyoyo zao mapenzi yao sana ni msikiti ya Allah tabaraka taala kwa sababu anatambua ya kuwa hakuna sehemu katika mgongo wa ardhi kama huu ambao ni bora kwa Allah tabaraka wa taala isipokuwa misikiti yake Allah tabaraka wa taala Sasa eh Mtume anasema eh ahabbu albilad ila Allah almasajid eh sehemu ambazo kwamba Allah tabaraka taala anazipenda mno sana eh ambazo zinambidhia sana Allah tabaraka taala si sehemu nyingine eh ni sehemu ambapo kama ni misikiti yake Allah tabaraka taala vile vile misikiti ya Allah tabaraka taala asema Mtume sallallahu alayhi wasallam kulingana na fadhila ambazo tunapata kwa misikiti kama huu asema mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Salman al-Farisi asema man tawadda fi baitihi yote ule atakaye azimia akatawadha katika nyumba yake nyumbani kule fa ahsana alwudhu akatengesha udhu wake kisawa sawa yani udhu wake ukafika kila sehemu vizuri udhu wake ukatimia kisawa sawa asema thumma ata almasjida alafu akaenda msikiti akakusudia kuenda msikitini asema sallam fahuwa zairullah huyu e, kama huyu ni mtu ambaye kama anamzuru Allah tabaraka taala mtu kama huyu ni mgeni wa Allah tabaraka wa taala wa haqqun ala almazruri ala an yukrima zair e, ni haki kwa anayezuriwa kumkirimu aliyemzuru kwa hiyo mumin anajua kwa mimi nikienda msikitini na kuwa namzuru Allah tabaraka taala nikimzuru Allah tabaraka taala ni wajibu wake Allah tabaraka taala vile vile mimi kunikirimu tuangalie zile fadhail ambazo kwamba Allah tabaraka taala huwa anamkirimu mja endapo atazimia kwenda msikitini fadhali ambazo kama hizi hazipatikani isipokuwa kwa misikiti ya Allah peke yake jambo la mwanzo muislamu alipata anapo muislam eh, azimia kuhudhuria misikiti ya Allah tabaraka wa taala sehemu bora katika ulimwengu kama huno asema eh, muislam kila muislam anapotoka nyumbani kwake kila hatua ambayo kama anaipiga kija msikitini badala mwanzo kila hatua ambayo kama muislamu anaipiga kila hatua Allah tabaraka wa taala anamandikia thawabu na vile vile hatua ile moja vile vile eh, Allah tabaraka wa taala anamfutia dhambi na hizi thawabu zinazidi endapo muislam atakuja msikitini mapema nazidi paka thawabu kumi eh na kwenye hotuba itangulia tuzungumzia eh, vile jinsi Allah tabaraka taala ama vile muislamu ana haki ya Allah kumongozea kumfanyia double double thawabu zake kwa muislam eh, kila muislam anaporauka kuja msikitini anapata thawabu kumi na zaidi kwa naye Allah tabaraka taala kumtaka adhaafa mudhaafa zaidi ya hivi paka eh double 700 ama zaidi ya hivyo kama muislamu atakuwa ni mzuri katika uislamu wake id fadhila mwanzo mtu anayepata muislamu akirauka eh kija msikitini kila hatua anayopiga eh tasawwar kwenye akili yako piga fikra eh umetoka mbali labda kila hatua unayopiga Allah tabaraka wa taala anakufutia dhambi vile vile Allah tabaraka wa taala anakuandikia thawabu kwa kila hatua kama unaipiga asema mtume alayhi salatu wasalam idha tatahara ar-rajul laiti mtu arajitahirisha nyumbani kwake akatawadha akashika udhu thumma marra ila almasjid alafu akaenea misikiti yake Allah tabaraka wa taala yar'a as-sala kusudio lako lengo lake ikawa ni kuenea misikiti ili kuswali kwa Allah tabaraka wa taala kutiba lahu katibun bikulli khatwa yakhuttuha ila almasjid 10 yule mwandishi ambaye kama anaandika dhambi zako wewe anaandika thawabu zako eh anakuandikia kila khata kama unampiga wewe nafsini wewe thawabu kumi bali inakuwa ni zaidi ya hivi endapo muislamu atarauka kwenda salatu aljumaa inakuwa ni zaidi ya vile asema mtume alayhi salatu wasalam man ghassala yawm aljuma yote siku ya juma atakayeoga waghtasala akafanya kila kinachostahili yeye kinachompelekea yeye kufanya nadhafa na usafi alafu thumma bakara wabtakara alafu akarauka na akafanya kila eh, hali ambayo kama inafanya yeye arauke je msikiti mapema siku ya juma wamasha walam yarkab mtu kama huyu baada ya kuwa ameoga akaamua kurauka kuja msikitini alafu akatembea asipande kipande akaja kama mguu yake asema wadana la imam alafu mtu kama huyu baada ya kuwa ameoga vizuri akarauka kuja msikitini ametembea kama mguu yake mpaka msikitini alafu vile vile akakaribia karibu na imam hakuwa mbali na imam maana kila tunaanza juma tunambia waislamu tukaribie karibu ili zifadhili tuzipate tukaribie karibu ili fadhila hizi tuzipate sasa sema eh wadana na imam akamkaribia imam bin khatib akamkaribia imam fastamaa akamsikiza imam vizuri yeye anaongea asema wala yal wala asicheze wala asifanye masala kama tamtoa nje ya khutba imam asema wala yalgha kana lahu bikulli khatwa amalu sana Allah tبارك وتعالى humwandikia kila hatua aliyopiga kule nje kuja msikitini inakuwa ujira wake ni sawa sawa na amali za mtu anazifanya kwa muda wa mwaka mzima kila hatua nifikia wewe eh, asema ajru siyamiha wa qiyamiha Allah tabaraka taala anakuandikia kuwa wewe umefunga mwaka mzima wewe umesimama usiku mwaka mzima kila hatua anayepiga kuja msikitini siku ya Juma hizi ni fadhila zinapatikana msikitini peke yake lakini sharti auge sharti la pili muislamu arauke atati tatu muislamu vile vile akaribia imamu kwa muislamu alafu asifanye mchezo kwenye acheze dole vyake aconcentrate atulie asikize imamu vile anavyoongea basi Allah tabaraka sana mwandikia kila hatua anayepiga kule nje ujira wake na ujira wa mwaka mzima wa amali njema amefunga mwaka mzima na anaweza kufanya kazi kama hiyo shekhi na ni muislamu anaweza kafikiwa kuwa afunge mwaka mzima hakuna shekhi hizi ni fadhila za bure kwa Allah tabarak wa taala hizi ni ikram za Allah anayemkirimu kwa mja ambaye kwamba eh moyo wake eh na azma yake kubwa ni msikiti wake Allah tabarak anamchukulia kama ni mgeni wake Allah anampatia zawadi nono hakuna mtu ambaye kama anaweza kupatia ujira wewe zaidi ya huwa Allah tabarak wa taala jambo la pili muislamu ambalo Allah tabaraka wa taala anakukirimu kwalo endapo wewe eh utakuja msikitini asema Muislamu akiswali swala ya faradhi moja Allah tabaraka wa taala humwandikia daraja eh 20 daraja 27 kila muislamu akiswali swala ya faradhi kokote pale nyumbani Allah na haki ya kuandikia daraja 27 lakini tofauti Muislam unaposwali swala hii hii ya faradhi lakini ukiswali kwenye msikiti wa Allah tabaraka wa taala basi Muislam eh Allah tabaraka taala ukaandikia zaidi ya vile asema Mtume alayhi salatu wassalam man kharaja min baytihi mutahhiran ila salati maktuba yote Muislam atakatoka nyumbani kwake akazimia kuja msikitini kuswali swala ya jamaa ya faradhi moja asema Mtume alayhi salatu wassalam fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim ujra wake mtu kama huyu eh si sawa na mtu kama atapata daraja 27 a a mtu kama huyu anapata na ni sawa na mtu mkamba aliyeazimia akaenda haji siku ya nini siku ya hija akafanya hija huo ndio ujira wake Allah anamwandikia hizi ni fadhila bado mtu eh, anazipata eh, kama moyo wake utakuwa eh, ni kwa msikiti wake Allah tabaraka wa taala swali moja faraja tu kusali msikitini Allah tabaraka wa taala anakuandikia kwa wewe umefanya haji ile siku ni dhuhuri nimeswali asr nimeswali maghrib haji ndio umefanya mbele Allah tabaraka wa taala kwa ajili tu ya wewe kuhudhuria msikiti kwa sala moja tu ya faradhi huu ni ujira unapata mbele ya Allah tabaraka wa taala ujira mwingine msema unapata eh kwa hii nyumba ya Allah ambayo kwamba haipatikani sehemu nyingine isipokuwa kama hizi zote hizi msema islam hazipatikani sehemu nyingine isipokuwa kwa nyumba ya Allah tabaraka na ni Allah ni zawadi anakupatia eh kwani wewe umemzuru kwenye nyumba yake Allah tabaraka taala na ni haki ya kila anayekama anazuriwa kumkirimu mgeni wake ambaye kama anamzuru aliye mzuri jambo lingine lati muislamu anaswali rakaa mbili za duha eh muislam akiswali rakaa mbili ya duha kafara yake ama ujra wake kote kwala eh, akiswali zaka mbili za dhuha Allah tabarak wa taala anamwandikia kuwa yeye eh, ametoa sadaka ya viungo vyake vyote vya mwili viungo vya mwili muislam vinakaribia 360 na kwa kila kiungo umekutolea sadaka hiyo kwa ajili ya Allah kwa sala ya dhuha ambaye muislamu ameacha sana swala ya dhuha kama washuriki nayo rakaa mbili za dhuha peke yake ziswali eh Allah anakuandikia kwa umetoa shukrani yako wewe kwa Allah tabarak kwa kila kiungo ambacho Allah amekupatia zaidi ya viungo takriban 360 kusali nje ya msikiti nyumbani kazini lakini muislamu laiti utaswali hii swala ya dhuha ukiswali ndani ya msikiti wa Allah tabarak wa taala ni tofauti muislamu asema mtume alayhi salatu wasalam man kharaja min baytihi mutahhiran asema Mtume sallam kwenye hadithi eh kisemu sasa anasema eh walqa'idu asema man kharaja min baytihi mutatahhiran yote makasema katika nyumba yake ila hali amejitahirisha ila salati maktuba kwa ajili ya swala ya faradhi Allah anampatia ujra wa akuwa ametoa akuwa amefanya na amefanya haji na muislamu akatoka kwa nyumba yake man kharaja ila tasbihi duha yote ule atakayetoka kuelekea kumsabihi Allah tabaraka kwenye msikiti wake kwa swala hii ya dhuha asema eh la yusibu la yansubuhu illa iyahu swala ya dhuha au haiegemezi isipokuwa kwa Allah tabaraka na peke yake swala ya dhuha lengo lake ni Allah peke yake asema fa ajruhu ka ajrul mu'tamid ujra wake ni kama sasa na ujra mtu alienda wapi haji kule akafanya umra hiyo ndio ujra wake adhuha masali ni zaidi ya kutoa wewe shukrani yako ya viungo vyako ukiswali msikitini mbele ya Allah tabaraka wa taala in ujra haipatikani siku wapi kwa msikiti wa Allah peke yake si sehemu nyingine vile vile muislam leti muislam atatoka nyumbani kwake azimie kuja msikitini aswali swala ya faradhi basi Allah tabaraka taala eh, anamwandika kwa huyu mja kutoka alipotoka nyumbani kwake pale anamwandikia tayari huyu mtu anaswali haja swali amezimia kutoka nyumbani kwake akatembea kuja msikitini Allah anamwandikia huyu mja kuwa huyu mju huyu mja kwenye swala anaswali tayari tayari anapata thawabu mbele Allah kwa yani katika mswali asema Mtume عليه الصلاه kwenye hadithi ya Uqba bin Amir kwenye sehemu asema walqa'idu yara as-salata al-qanit yote muislamu atakayeketi msikitini akawa anangojea swala ni sawa sana na mtu kama anaswa ah swala naabudu Allah tabaraka wa taala akasema wayuktab na naandikiwa mtu kama huyu aliyokuwa msikitini kuja kuswali min almusallin anaandikwa kuwa huyu alikuwa anaswali min hini yakhruj min baitihi hatta yarji ilayhi kutoka pale alipotoka nyumbani kwake Allah anamwandikia kuwa huyu mtu alikuwa anaswali paka pale atakaporudi nyumbani kwako Allah anakuandikia bado vile vile kwenye swala kwenye swala ukija kwenye swala kirudi kwenye swala hii ni ujira muislamu anaandikiwa e, kama mtu atajilazimisha kuja kuswali swala salatu faradhi akiwa msikitini kwa Allah tabaraka wa taala kwa muislamu atakayeazimia akatawadha nyumbani kuja msikitini kuswali akabakia msikitini Allah anamwandikia huyu mja ya kuwa alikuwa na swali kutoka alipotoka nyumbani kwake na kutoka atakaporudi nyumbani kwake yote Allah anamwandikia kuwa huyu mja hiyo kwenye sala yake Allah tabaraka wa taala hii ni fadhila vile vile muislam ambaye kama haipatikani illa kwa misikiti ya Allah tabaraka sana vile vile fadhila nyingine muislam anapata na ikram ya Allah kwa mja wake ambaye kama anaswali msikitini nasema lati muislam utabakia msikitini yaani ya labda bisali salatu al-maghrib ukaona yakuwa kuwa nikienda nyumbani sasa hivi mpaka isha ni muda karibu sana wacha nisubiri kidogo mje nivute mpaka ifike isha pa msikitini ni swali asema eh mtume alayhi salatu wasalam lati muslim eh atabakia msikitini eh kusubiri swala nyingine ambayo kama inafuatia basi malaika al-abrar wanamuombea dua mje kama huyu akiwa msikitini na vile vile anaandikiwa kuwa yuko kwenye swala mpaka ile swala nyingine ikifika Asema Mtume alayhi salatu wassalam والملائكه na malaika wa Allah tabaraka wa taala yusalluna ala ahadikum eh, wanamswalia mmoja wewe na kumwombea dua kumtakia maghfira kwa Allah tabarak wa taala maadama fi majlisihi maadamu mtu kama huyu ameswali akabakia katika sehemu yake ile aliyoswalia alladhi yusalli fi sehemu yake aliyoswalia ile yaqulun malaika anasema ame Allahumma dhamhu naambia Allah tabarak wa taala mja kama huyu aliyeswali akabakia sehemu yake kama ile aliyoswalia Allah tabarak wa mja kama huyu Allah mrehemu mpatie rehema zako Allah tabarak wa taala Allahumma ighfir lahu Allah msamehe mja wako kama huyu eh Allahumma tub alayhi Allahumma msamehe Allah subhanahu wa ta'ala mtamid kama zake futie dhambi zake ya Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yu'zi fihi ma lam yahduth madam mja kama huyu eh hajatangua udhu wake kwenye sehemu kama ile hmm, na hii ni ajibu sisi Asalamu alaykum wa rahmatullah. Asalamu alaykum wa rahmatullah. bio kutoka nje. Ukibakia sema kama ile, ukifunga mdomo wako, sema lolote, bakia tu basi unaandikiwa ya kuwa wewe eh kwenye swala na Allah eh, malaika tabaraka malaika la barar wanakuambia dua kwa Allah tabaraka ibaki hapa tu kusema mfunga mdomo wako tu kusema lolote unaandikiwa ya kuwa wewe bado kwenye swala na malaika anakuombea istighfar kwa Allah tabaraka wa taala eh muislam zote hizi zinapatikana kwa mje ambaye kwamba atakuja kwa msikiti wa Allah tabaraka wa taala sio nyumbani fadhila nyingine sema nipata laiti muislam atasimama ama ataketi msikitini kutoa darsa ama kusikiza darsa ama kujifundisha akiwa msikitini kwa Allah tabaraka taala asema mtume alayhi salatu wasalam man ghadara almasjid yote ule atakirauka kwenda msikitini la yuridu illa an yataallama eh hataki eh kwenda msikiti kule ila kujifundisha khairi kwenye msikiti kama ule ila ataallama khairak eh hata kwenda msikiti kule lengo lake kubwa ni kujifundisha khairi kama vile nilivyokuja wewe leo hapa lengo kubwa ni kusikiza khutba kupata khairi asema Mtume alayhi salatu wasalam au yuallimahu ama lengo lake kuja pale msikitini au ni kufundisha khairi kwa mtu lengo ni kuja kusikiza khairi faidike na khairi ama lengo ni kuja fanya nini kujifundisha mtu khairi asema kana lahu ka ajri alhaji atama alhujja eh atama hijja hajatuhu sallam eh, ujra mtu kama huyu ni sawa sawa na mje ambaye kwamba alienda haji akafanya hija yake alafu hija yake Allah kaikubali ikawa imetimia ndio sawa sawa na malengo na fadhila za mtu kama huyu kama Muislamu kirauka kuja msikitini lengo lako kawa ni kusikiza khutba ama ni darasa kama msikitini endelea eh kufaidika na darasa kama ile ujue wewe eh, Allah tabaraka taala kuandikia kwa fadhila yako wewe ni sawa sana na mtu alifanya hija hija iliyotimia Allah kaikubali kwa hija hii imetimia kwake Allah tabarak wa taala fadhila nyingine ambayo kama haipatikani muislamu isipokuwa sehemu ya msikiti taja kwa haraka ni nyingi sana nasema laiti muislamu utarauka kwenda msikitini muislamu ukirauka ukaenda msikitini eh ukatawadha nyumbani ukarauka ukaenda msikitini Allah tabaraka taala hukuandalia maandalizi kwenye pepo yake Allah ya kuwa mje wangu ameenda msikitini si ndio na mimi namfanyia hayat maandalizi special kwake kwenye pepo yake Allah tabaraka taala asema mtume alayhi salatu wasallam man ghadala almasjid yote huko asubuhi mapema kwenda msikitini au raha au kenda jioni kwenda msikitini kwa Allah ta'ala a'adda Allahu lahu fil janna Allah tabaraka taala humwandalia nje kama huyo peponi kwake maandalizi nuzulan sehemu special kwake kullama ghada au raha kwa kiwango cha kila kila kiwango cha kama atafanya nini afanya pupa ya kukaribia msikiti eh kadri wewe unafanya hamu na rabba ya kwenda msikitini usubuhi na jioni ndio vile vile Allah naye anapanua sehemu yako na kufanyia vile vile raghba peponi eh, ili inakukaribili wewe eh, endapo utakufa tena mbele Allah tabaraka wa taala hii ni ujira wa Allah nakupatia wewe kwa mjambo kwamba himma yako kubwa ni msikiti wake Allah tabaraka wa taala Muislam, eh, fanya kila himma, jitahidi kadri uwezo wako. Eh, hizi eh, fadhila sizikose, ni nyingi sana Sheikh, fadhila nyingi sana kuja msikitini watu batana. Fadhila nyingine eh, Muislam tabaraka wa taala, Muislam Mwenyezi Mungu amrehemu eh, inna Muislamu yoyote atakaye imarisha msikiti wa Allah tabaraka wa taala kwa kumtaja Allah neno moja labda ama Qur'an aya moja Allah tabaraka wa taala eh humshuhudia ya kuwa huyu ana imani Mngasema eh watu ambao kamba mioyo zao na msikiti ni mja ambao kama na imani inna ma ya'muru masajid Allah sana nasema Allah anasema mtembe kwamba anaimarisha msikiti wa Allah tabaraka wa taala eh man amana billah si mtu wa kawaida ni mtu ambaye kwamba amemwamini Allah tabaraka wa taala haki ya kumwamini eh Vipi Muislamu anamisha tukisema? Muislamu kuimarisha msikiti wa Allah ni kuendea msikiti wa Allah na kuswali ndani ya msikiti wa Allah tabarak wa taala. kumsha msikiti. Kubakia msikitini eh kusoma Qur'an qalla man yaf'alu dhalik wachache sana pata mtu amekuja msikitini na swali alafu asoma Qur'an wadogo sana hasa kwenye msikiti kama huu wachache sana eh kama kija anapiga raka zake mbili pale ama nne za hawata upesi kama vile anafukuzwa ta ta ta ta, ta kisa dakika moja huyo ndio eh lakini msikitini shekh msikitini fadhala msikitini kama msikitini eh ili wewe kupata ile ladha ya imani mbele ya Allah tabarak wa taala msikiti uimarishwa Qur'an kwa adhkar eh muislamu tuseme kwa swala nawafil ya qabliya ba'diya maktuba zote ziswali muislamu eh, ndio kuimarisha msikiti wa Allah tabarak. vipi tupata imani nje kule ile hali msikiti wa Allah umekimbia, niwacha na ukija msikitini basi unadunda dunda tu alafu naenda tambua kwa muislamu eh, Allah tabaraka taala hana haja na sala yake kudunda dunda ujue hivyo sala yoyote ambayo kama ndani haina kushoa wala tumanina hiyo ni kama fanya zoezi ujue hiyo eh, tumanina kila kiungo kirudi kwenye sehemu yake kwenye rukuu kwenye sujudi islamu tambua hilo jambo la dharura sana eh naam sujudi yako sio timia sujudi yako eh ujue muislamu Allah ana haja na hiyo sala hiyo sala unajua ni bure inafanya zoezi e, na wewe ni muislamu ukaswali miaka nenda miaka rudi miaka 60 70 80 mpaka 100 lakini Allah kumbe hajakubali walau swala yako moja kwa sababu gani la tutimu ruku'aha wala sujudaha swala yako ina tumainan mbele Allah tabaraka wa taala kwa muislam yote ambaye kwamba anaimarisha msikiti wa Allah tabaraka wa taala mshuhudilieni ya kuwa huyu ana imani mbele Allah tabaraka wa taala angalau adna lima angalau chache wa imani yuko nao mbele ya Allah inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah hakuna mtu ambaye anaweza aketi chini akaimarisha msikiti wa Allah isipokuwa kuwa ana imani wal yawmil akhir vile vile anaamini ya kuwa iko siku mimi nitaweka mbele ya Allah tabaraka nihesabiwe amali zangu zote nimezifanya kule nje kwa mali nitakuwa amani amani wapi ni mbele ya msikiti wa Allah tabaraka taala wa aqama salata wa ata zakat mtambo kwamba anaimisha msikiti wa Allah mtambo kwamba ni mswalina na naswali huwezi kuwa mtu eh yuko tayari kuwasha taa ya msikiti ile hali haje msikitini ngumu sana shaka so taa ya msikiti zote inawashwa na mtu ambaye kwamba anaswali msikitini zote mtu anawasha taa ya msikiti mtu anaangalia shida gani msikiti iko si mtu mwingine mtu ambaye kama ana imani Wala yakhsha illa Allah mtu ambaye kwamba haogopi isipokuwa Allah peke yake huyu ndo yuko tayari yeye kuchukua muda wake wote kuwa msikitini mbele ya Allah tabaraka taala tumuombe Allah tabaraka taala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana ibadallah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون وجاء الله نوصي usia vile فيلي mara الله تبارك وتعالى نكم Allah tabaraka حكونا إيه fanaka yoyote ya duniani wala akhira wala kaburini illa kwa kumcha Allah tabaraka wa taala tukiendelea ndugu waislamu fadhila nyingine muislamu anaipata eh muislamu anapokuja msikitini kwa ajili ya kumcha Allah na kumwabudu Allah tabaraka taala peke yake basi Allah tabaraka wa taala hakuna kitendo Allah nakifurahia zaidi ya kitendo kama hiki Allah hutabassam Allah kafurahi kwa mtu ambaye kama anakuja msikitini eh kumwabudu yeye Allah peke yake asema mtume alayhi salatu wassalam ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم أسمع تبسلم hakuna muislamu hakuna muislamu yoyote atakaye tenga sehemu kwenye moyo wake kwa ajili ya msikiti wa Allah tabarak wa taala hakuna muislamu atakayekuwa anaimarisha msikiti wa Allah tabarak wa taala anahudhuria msikitini kila mara eh, kwa ajili ya Allah tabarak wa taala illa Allah tabarak wa taala hutabassam kwa mja kama huu akawa na furaha naye kumbuka Allah akiwa na furaha na wewe hakuangalii basi kana furaha Allah anakuminia rehema zake fadla zake kama ni riziki na kufungulia riziki zako yani kama ni shida dhiki maisha Allah anakufungulia na kwa zile zote zile kwa sababu gani Allah na furaha na wewe haiwezi kuwa Allah na furaha na wewe alafu hawa eh kila mahali kuna dhiki la Allah anakufungulia kama kuna giza mbele Allah anaondoa hata nur kwenye moyo wako eh illa tabashbasha lahu sasa nasema illa Allah tabaraka taala mja kama huyu eh humfurahikia akamwonyesha sura ya, ya ya furaha na bashasha kama vile mja kama vile mja anapojiwa na mtu kama alikuwa hayupo mja mrefu eh, baba yako labda amekuwa hayuko muda mrefu eh, mtoto wako labda amekujia mbele wewe na mafurahi ukimwona mtoto wako ni vile vile Allah vile furahi kwa na wewe kuja msikitini kwa kusali kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala ni fadhila Allah anakupatia wewe Muislamu kama utakuwa moyo wako siku zote eh huko kwenye msikiti wa Allah tabaraka taala bali fadhila nyingine eh Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama eh siku ya ahwal siku kama kama inakuwa na balaa nyingi eh jua rasongeshwa karibu watu wapate shida eh ardhi ni ya shaba eh, watu waanze kuungua lakini Allah tabaraka wa taala kwa mja kama moyo wake huko kwa msikiti wake Allah ameweka miongoni mwa wale waja ambao kamba watakuwa kwenye kivuli chake siku ya kiyama kwa ili Allah tabaraka wa taala akujalie miongoni mwa kile kivuli pacha na kivuli cha arshi yake Allah tabaraka wa taala eh moyo wake ambao kwamba mja eh umefungamana na msikiti wa Allah yani adhana akisikia inamsikia kwa msikitini siku zote ya eh, Allahu akbar kwa msikitini msali sunna yake ya kabla labda matahitu masjid na subiri sala ni mja ambao kama moyo wake kule nje hauna raha eh kila kiti sala dhuhuri imefika mbele hajafika awaye kuja msikitini asikote asikose nini jamaa huo ndiye mje ambaye moyo wake umeambatana na msikiti wa Allah tabaraka wa taala na mje kama huyo Allah zawadi yake aliyowekea ni kuwa atamfinika kwenye kivuli cha arshi yake sukta ambaye kama hakuna kivuli popote kimoja hakuna miti ardhi tambarare kivuli ni moja tu cha Allah tabaraka wa taala kwa ili upate kivuli kama hiki usipate shida eh, siku ile ya kiyama ukaghariki na majasho yako siku ile ya kiyama ni wewe muislamu vile vile eh, umzuru Allah tabaraka wa taala kwenye msikiti wake kila mara eh, si jumaa peke yake la muislamu Allah yuko siku zote na adha anaamrisha waislamu wakuja msikitini waswali waabudu Allah tabaraka wa taala ndio malengo ya huu msikiti kujengwa na malengo ya msikiti mingine yote ile ni Allah abudiwe kwenye sehemu kama zile wala msikiti kama ile isiachwe ikawa ni mayatima anaye kwenye hadithi ya sallam sab'atun yudhilluhum Allah yawm al-qiyamah fi dhilli watu sampuli saba Allah tabaraka taala eh atawafunika kwenye kivuli chake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho cha Allah tabaraka wa taala moja wako mmoja wao eh ni mtu ambaye kwamba qalbuhu muallaqun fil masjid ni mtu ambaye moyo wake eh umefungamana na msikiti wa Allah tabaraka wa taala zote lingine fadhila nyingine ya msikiti Muislam yoyote yule atakayekuja msikitini akaswali swala ya jamaa msikitini asema mtume alayhi salatu wasalam man tawadda yote muislam atakayetawadha fa ahsana wudhuahu akafanya uzuri kwenye udhu wake thumma raha alafu akaja msikitini fawajada an-nas qad sallu eh akapata kuwatu sali jamaa shaisha Eh, labda ni dhuhuri ama ni juma eh, ama ni, ni asri amekuja kuwa eh, akarauka kuja msikitini afanya kila mbinu kaja msikitini lakini kaja msikitini vile jamaa imeisha asema mtume alayhi salatu wasalam a'tahu Allah mithla ajra man sallaha wa hadaraha Allah tabaraka taala mtu kama huyu humpatia ujra eh wa mfano wa mtu kama alikuja msikitini akaswali na jamaa na akahudhuria jamaa kwa muislam hii ni himma na kuhimiza uislamu ya kuwa usiwe na shaka ya kuwa mimi jamaa nitakosa la eh, fanya kadri ya wako jihimize uje msikitini kija msikitini hapa basi unaandikiwa ujra ya kuwa wewe umeswali jamaa hata kama jamaa hujapata hii vile vile kuhimiza ni zawadi yake Allah tabarak taala anapatia la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a Mtu anasema eh, Allah hatapunguza kwenye ujira eh, yake yule alikosa jamaa eh, kwa ujira wale wanapata jamaa chochote kile eh, anapata eh, ujira wake kamili kama vile imeswali dhuhuri na jamaa bila kupungua chochote kile kwa Allah tabaraka wa taala. Masala ni mengi ya kuzungumzia. Tunatokomea hapa kwa leo insha Allah taala. Waislamu tujihimizeni kwa hima haswa siku hii ya juma kuhudhuria msikitini mapema kila muislamu akirauka msikitini tutajapata nyuma kule ya kuwa Allah tabaraka taala anamfutia dhambi zake bali Allah tabaraka taala humwandikia amali ya mwaka mzima ya kuwa mtu kama huyu amefunga mwaka mzima amesimama kiamu leo siku mwaka mzima kwa kitu umerauka kuja msikitini mapema siku ya juma haswa Islam tukitahidini sana Islam turauke kuja msikitini insha Allah taala Allah anasema tabaraka taala, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا على من و... على من عادانا اللهم اجعلنا هداة المهتدين عنا ضلة المضلين اللهم يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح لنا أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا في ذريتنا اللهم أصلح لنا في ذريتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أهلك الذين هم خاصتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم